mlango unaofuatia babu mlango almuhrim mtu mwenye kuhirimia yani yuko sasa katika ibada ya hija au umra yakulu ya mlango huu unazungumzia huyu mtu huyu mwenye kuhirimia kula yakulu kula min saidi min saidi kichinjo afan ah, kiwindo Saidi yani kiwindo, mnyama aliyowindwa anaitwa saidi. Min saidi yani kula kiwindo, yani mnyama huyo. Alhalal, mumana alhalal, alhalal yakusudiwa ni kwamba yule mtu ambaye alokuwa si mwenye kuhirimia, yani hayuko katika ibada ya hija umra. Alhalal bimaana dhiddi almuhrim, opposite, kinyume cha muhrim muhrim nani yule mwenye kuhirimia yuko katika ibada ya hija na alhalali ni yule mala ambaye tayari amekuwa yani afwan kwa maana hayuko katika ibada ya hija huyu ndo amewekwa katika mlango huu babu mlango mzungumzia almuhrim mtu mwenye kuhirimia yakulu mtu huyo kula min saidi kiwindo yani mnyama aliyewindwa alhalal ya yule mtu ambaye alikuwa si mwenye kuhirimia akafasiri shekhe hapa nimeona katika sharhi hii anasema almuhrimu man dakhala fi hajji wa umra muhrim alokusudiwa hapa ni yule ambaye tayari ameshaingia katika ibada ya hija au umra ameshavaa lubega yake ameshavaa izari yake eh? sasa huyo anaitwa muhrim anasema wal ni yule ambaye man lam yakun fi haji yule ambaye hayuko katika ibada ya hija na umra hakuhirimia kwa hiyo hapa ndicho alichokusudia shekhe katika mlango huu na panapotaja asaidu yuradu biha huna bihi huna asaidu alokusudiwa hapa ni kullu hayawanin halali ni kila mnyama ambaye alikuwa halali barriyun au eh, barriyun mutah, eh, mutahawish ikiwa mnyama huyo ni mnyama ambaye alikuwa ni mutahawish barriyun mutahawish ni mnyama gani ni yule mnyama ambaye tunasema wa porini mnyama wa porini mnyama porini anakuwa tofauti na mnyama wa mjini waulizeni hawa watu wanakwenda kuwinda eh wanakwenda kuwinda inabidi sasa waingie katika pori eh, kwenda huku swala sunani digidigi mara sio mpata si pofu sunani eh, yule baba ukampiga bunduki sasa hili mutahawish ni wanyama wa porini kwa hapa ndio alokusudiwa huyo sasa mnyama huyu alowindwa mnyama porini digidigi paa si nani si nani si nani mnyama huyu ni haramu ni haramu ala almuhrim kumla nani huyu ambaye alokuwa ni nani amehirimia ameshaingia katika ibada ya hija hii ndiyo madhumuni ya mlango huu babu almuhrim yaakulu min sayri halal lakini sasa kilichokuwa hapa mtu ambaye amehirimia alafu kuna mtu ambaye hakuhirimia yani hayuko katika ibada hija kabisa akawinda yule akamletea mwenye kuhirimia anaweza akala lakini under condition kama tulivyo kuona katika riwaya nam shekhe katika sherhe akatoa maelezo mazuri mengine zaidi ukirudi katika sura al-maida aya namba 95 inatupa sasa ile picha ya mada hii Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini la taqtulus sayda wa antum hurumun enyi mloamini msiwaue viwindo hali ya kwamba nyinyi mmo katika kuhirimia yani mmekuwa tena tayari mmo katika ibada hiyo ya hija mshairimia kwa hiyo msiwinde ukishafaa bega lako lile na izari yako huruhusiwi kuwinda na kula mnyama yule na vile vile katika surati al-Maida hiyo hiyo namba 96 anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa hurrima alaykum saydul barri na mmeharamishiwa kuwinda wanyama wale wa bara yani wanyama ambao walikuwa katika mapori huko madumtum hurman maadamu mmo katika ihram mmeshafanya maadamu mmo katika ibada ya hija umra wattaqullah alladhi ilayhi tuhsharun kwa hiyo hapa inaonekana ya kwamba mtu mwenye kuvaa lubega shahirimia hatoruhusika kuwinda na akala nyama ile lakini kama mtu atakuwa hakuhirimia akenda akawinda akakuletea wewe tayari shahirimia basi unaweza ukala nam alhadithul awwal hadithi ya kwanza an abi qatada radhiallahu anhu kutoka kwa abi qatada radhiallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika mtume sallallahu alaihi wasallam kharaja alitoka hajan neno hajan ya hapa yakusudiwa ni umra eh kwamba ni kufanya umra mu'tamir kwa nini anasema Ibn Uthaymeen katika sharh yake hajan ay mu'tamiran kumbe alitoka bwana mtume kwenda kufanya umra lakini mbona imeandikwa hajan wadhālika fi umrati al-hudaybiyah na hiyo ilikuwa katika umra hudaybiyah fi dhilqa'da sanata 6 min al-hijra yani katika mwaka wa sita wa hijiria bimaana ya kwamba inapozungumziwa habari ya hija hapa katika hadithi hii inakusudiwa ile umra ile ya kulipa eh, kwamba alikwenda kuzuiliwa kwa sasa anakwenda bwana mtume kulipa umra ile ndio hii hapa kwa hivyo imeitwa umra imeitwa hija kwa maana ya umra kwa sababu ni katika jambo ambalo lilokuwa lina yani mambo mawili haya yanafanana katika ibada zake an abi khatada radhiyallahu anhu kutoka kwa abi qatada anhu anna hakika rasulullah sallam kharaja hajjan alitoka kwa ajili ya kufanya umra ingawa amekuja hajjan fakharaju basi wakatoka masahaba maahu pamoja naye fakharaju wakatoka masahaba maahu pamoja naye anasema shekhe katika sherehe yake wakanu akthara minhu alfin wa arbamia walikuwa ni zaidi ya alfu moja na mia nne masahaba kwa hiyo fakharaju masahaba alfu moja mia nne wakatoka mahu pamoja na bwana mtume salam kwenda kufanya ile umra ambayo waliozuiliwa fasarafa bwana mtume saa salam akagawa eh, sarafa kwa maana akafanya tasrifu akagawa taifatan makundi minhum miongoni mwao yani katika wale 1400 minhum katika wale masahaba 1400 fasarafa taifatan eh akagawa makundi wana grupu hili grupu hili sio wote 1400 waende wanafuatana ah fasarafa taifatan akagawa makundi minhum miongoni mwa wale masahaba 1400 fihim miongoni mwao katika hao masahaba 1400 alikuweko sahaba huyu Abu Qatada Abu Qatada وقال akasema mtume sallallahu alaihi wasallam khudhu kwa maana piteni au shikeni sahila albahri sahila neno sahila albahri ni ufukwe wa bahari au pembezoni mwa bahari khudhu piteni sahila albahri ufukwe yani pembezoni mwa bahari hata naltakia mpaka tutapokutana huko hata naltakia mpaka tutapokutana huko bimaana kwamba katika baale makundi ilikuwa ni katika kundi hili anawaambia piteni huku kundi hili piteni kundi huku anasema khudhu ay usluku yani piteni sahila bimaana janib ash-shati yani pembezoni au ufukwe wa bahari kwa hiyo kundi hili wakaambiwa kwamba haya piteni huko fateni bahari ile hiyo msiye mkapita nchi kavu sahila al-bahr ufukweni pembezoni mwa bahari tutakutana huko huko hata naltaqiya faakhadhu basi wakapita sahila albahri pembezoni mwa bahari falamma nsarafu walipoondoka na maana mtume ishawagawa watu makundi kwa kuna kundi akwambia nyinyi mtapita pembezoni mwa bahari sasa walipoondoka hawa falamma nsarafu walipoondoka ahramu wote walihirimia kulluhum wote masahaba wote walihirimia falamma nsarafu walipoondoka ahramu walihirimia kulluhum wote hii kuhirimia hatuna haja kuelezea kwa sababu tuko nyuma tushaeleza sana illa isipokuwa aba qatada aba qatada yeye hakuhirimia kwa namna hakuingia katika ile ibada ya hija au umra falam yuhrim hakuhirimia illa aba qatada isipokuwa aba qatada falam yuhrim aba qatada yeye hakuhirimia fabainama hum yasiruna basi wakati walipokuwa wakienda sasa fabainama hum yasiruna masahaba hao wanakwenda zao sasa eh, fabainama hum yasirun wakati kule ambapo walipokuwa wakienda id yani idh ya hapa ni ile ghafla au mara pa raauhu humara wahsh wakamuona punda milia eh humara wahsh nakusudiwa ni yule punda ambaye alwahsh wa porini kwa Kiswahili mara nyingi anaitwa punda milia na punda wa mijini hawa wanajulikana wa virongo virongo virongo virongo lakini punda wa, wa porini ndio huyu humara wahsh yani kwa Kiswahili punda milia fa baina ma hum yasiru wakati walipokuwa wakienda wamo katika safari idh ghafla mara pup raau wakamuona nani humara wahsh punda milia walipomuona punda milia fahamala abu qatada ala al-humri Abu Qatada neno hamala kwa maana akamuinda fahamala Abu Qatada al-humra Abu Qatada ala al-humra akamwinda. sasa kumwinda huku ni kwamba Abu Qatada kumbe ukisoma kama alivyosema Sheikh katika sharhi yake ni alikuwa ana uzoefu eh, anasema e, wakana saadan e, liljabal alikuwa ni saada saada yani alikuwa na uzoefu ana ile experience ya kuinda huku kuinda waulizeni wanakwenda kuinda mpaka uwe na experience unaweza ukaenda kuinda mnyama natoka na gari lenu sio atuende tukawinde tuende tukawinde mnaweza mpaka siku tatu amjapata mnyama hata huyu mmoja namna silaha zote kila kitu mpaka awepo mtu pale ana, ana, ana uzoefu sasa Abu katada alikuwa na uzoefu wa kuinda walipomuona yule punda milia Abu Qatada fahamala akamuinda yule ala alhumra yule milia akamkamata bwana fa fa minha akamchinja faaqara yani baada ya kwamba ishampata faaqara akamminha minha akamchinja mpunamilia huyo na alikuwa pundamilia huyu ni atana eh, neno atana imefasiriwa katika sherhe untha alikuwa ni pundamilia jike atana maana untha alikuwa ni pundamilia jike fahamala abu qatada ala alhumr abu qatada akamwinda pundamilia yule akamtia mkononi akara minha akamchinja atana alikuwa ni punda milia jike fanazalu masahaba fanazalu kwa maana wakapumzika yani wakashuka katika wanyama wao katika sehemu eh, fanazalu eh, wakapumzika maana wakateremka katika vipando vyao kwa hiyo faakalu min lahmiha wakala nyama yake punda milia yule wa kike fanazalu wakapika sehemu wakateremka washamchinja yule basi faakalu wakala min lahmiha nyama yake wakamtarisha kama supu kama kwa kuchoma almuhimu ni kwamba wakamla nyama yake faakalu min lahmiha thumma qalu kisha wakasema ah anakulu lahma saidi Hivyo sisi tunakula nyama ya kiwindo, huyu kawindwa. Anakulu hivyo twala sisi lahma saidi, nyama ya nyama ambaye kawindwa. Wa nahnu muhrimun, hali ya kwamba sisi tayari tushahidinia Wa nahnu, hali ya kwamba sisi muhrimun, tushahidinia Anakulu lahma saidi, jamani, eh, vipi? mbona sisi tushairimia tunakula kwa hapa ina maana masahaba wakaanza katika ile hali ambayo ya mutalabbisuna ihram eh? yani maana walikuwa tayari wameshavaa zile ihram zao kwa hiyo wakawa hawako comfortable hmm. tushairimia sisi mbona tumekula mnyama aliyochinjwa aliyowindwa kwa nini kwa sababu tumesoma huko nyuma ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa hurrima alaykum saydu albarri ma dumtum huruma sasa ikawajia lakini tayari ushafanya nini ushakula anakulu lahma saidin ipo sisi tunakula nyama ya kiwindo kilichowindwa wa nahnu muhrimun hali ya kwamba sisi tumeshahirimia anasema fahamalna ma baqiya min lahmiha tukabeba fahamalna tukachukua tukaibeba ma baqiya iliyobaki min lahmiha katika nyama yake yule yule punda nam fahamalna ma baqiya min lahmiha tukabeba nyama yake punda yule iliyobaki ma baqiya faadrakna rasulullah sallallahu sasa tukamdiriki kwa maana tukamkuta tukawa tume ile sababu zilikuwa ni, ni njia tofauti ndio maana bwana mtume katika riwaya huku nyuma akasema kwamba khudhu sahila albahri hatta naltaqiya mpaka tutapokutana sasa anasema tushafanya hakuyafanya tumewinda tumeshakula na mwingine kabakia sasa tumembeba sasa huko mbele fa adrakna tukamdiriki kwa maana tukakutana na nani bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fasalnahu an dhalika tukamuuliza kuhusu hilo fasalnahu basi tukamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam an kuhusu dhalika jambo hilo vipi vipi kwamba sisi tumehirimia lakini tulikula mnyama ambaye kawindwa faadrakna basi tukamdiriki kwa maana tukamkuta rasulullah sallam fasalnahu tukamuuliza an dhalika kuhusu jambo hilo faqala akasema minkum ahadun amarahu an yahmil alaiha au ashara ilaiha ni swala sasa anawauliza minkum je yuko miongoni mwenu ahadun yeyote minkum je yuko katika nyinyi ahadun yeyote amarahu ambaye alimwamrisha aba qatada akawinde e, an yahmila alaiha bimana akamwinde yule yani pundamilia an yahmila alaiha bimana akamwinde minkum je yuko miongoni mwenu ahadun yeyote ambaye amarahu alimuamrisha bakatada an yahmila alaiha aende kumwinda yule punda milia swala liko wazi je katika nyinyi kuna mtu alimwambia bakatade bwana yule punda bwana kama punda milia tuliomwona hebu kamwinde bwana tuna njaa sisi amempa amri hiyo au ashara ilaiha au yuko miongoni mwenu yoyote alomwashiria yule pundamilia akuashiria huku ni kivipi unajua katika mambo ya kuinda kaingia huku kakimbia Abu Katada yule yule hapo hapo hapo hapo sogea mbele kidogo ndio ashara ilayya yuko yule ambaye alomwashiria qalu wakasema masahaba la bimaana hakuna alompa amri Abu Qatada akamwinde yule pundamilia wala vile vile hakuna hata mmoja katika sisi alofanya assist akamwambia Abu Qatada pita huku pika pita huku zungukia hivi qal akasema bwana mtume saa wasallam fakulu basi kuleni ma baqiya min lahmiha nyama yake iliyobaki fakulu ikiwa ni hivyo hakuna alomwamrisha hakuna alomsaidia kumkumonyesha basi kuleni ma baqiya min lahmiha nyama yake iliyobaki kuleni wa fi riwayatin na katika riwaya nyingine imekuja qal bwana mtume salam akasema hal ma'akum minhu shay'un hal, hal ma'kum minhu shay'un mumana ni kwamba mna chochote katika hiyo nyama yake hal ma'kum minhu shay'un je mna chochote kipande labda kilobakia mguu nini nini hal ma'kum minhu shay'un mna chochote katika huyo mnyama huyo alowindwa na bukatada na mkamla sasa je, kimebakia chochote? Mnacho chochote? hal makum, chochote mnacho? minhu shay'un, katika mnyama huyo. Fakultu, nikasema naam. Eh, bimaana Abu Qatada alojibu swala hili. Fakultu, nikasema ndiyo, kiko kitu kimebaki katika mnyama huyo. Anasema fana waltuhu nikampa mtume saa salam al aguda al-aduda bimaana ya mkono eh, mkono wa pundamilia nasema fanawaltuhu bimaana ataituhu nikampa rasulullah al-adud mkono mzima fa akala minha mtume akala katika nyama ile fa akala minha akala katika nyama hiyo ya yule mnyama nam an abi qatada radhiallahu anhu kutoka kwa abi qatada radhiallahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika mtume sallallahu alaihi wasallam kharaja alitoka hajan kufanya umra fakharaju mahu masahaba wakatoka pamoja naye walikuwa 1400 na zaidi fasarafa akagawa bwana mtume taifatan minhum miongoni mwao akagawa makundi fihim alikuwemo ndani yake katika makundi hayo kwa Abu Qatada waqala akasema Abu Qatada ana bwana mtume sallallahu alayhi wasallam khudhu piteni sahila albahari pembezoni mwa bahari hatta naltakia mpaka tutakutana faakhadhu sahila albahar wakapita pembezoni mwa bahari falamma nsarafu pindi walipoondoka ahramu kulluhum walhirimia wote illa aba qatada isipokuwa aba qatada lam yuhrim yeye hakuhirimia fabainama hum yasirun basi pale walipokuwa wakienda idh ra'u yamhu mara wahsh mara ghafla wakamwona pundamilia fahamala akamuinda abu qatada ala alhumar yani punda yule faaqara minha akamchinja na alikuwa pundamilia yule atana jike fanazalu wakashuka sehemu kwa maana kupumzika faakalu min lahmiha wakala nyama yake thumma qalu kisha wakasema anakulu lahma sairin oh tunakula nyama ya kiwindo wa nahnu muhrimun hali ya kwamba sisi tumehirimia fahamalna ma baqiya min lahmiha tukabeba ilobakia katika nyama yake nyama ilobaki faadrakna tukakutana tukamdiriki rasulullah sallam fasalnahu an dhalika tukamuuliza kuhusu hilo faqala kasema minkum ahadun yoyote miongoni mwenu amarahu amemwamrisha Abu Qatada an yahmil alaiha kumuinda huyo punda milia au ashara ilaiha au alomwashiria qalu wakasema masahaba la bana qala akasema fakulu basi kuleni ma baqiya min lahmiha nyama iliyobakia wa fi riwayatin katika riwaya nyingine qala akasema hal ma'akum minhu shay'un je nacho chochote katika hiyo mnyama fakultu nikasema naam ndio fanawalathu nikampa nini al yani mkono wa pundamilia faakala minha akala bwana mtume mkono huo anasema Sheikh Uthaymeen katika katika sharh yake ni kwamba huyu Abu Qatada kama tulivyomuona mwanzo alikuwa na uzoefu lakini fawaidul hadith faida za hadithi anna al-umrata hajjun wa tusamma al-hajj al kwa nini riwaya imekuja kwamba anna rasulullah sallallahu kharaja hajan alitoka hajan hii ilikuwa sio hija bali ilikuwa ni umra ambayo ilikuwa ni ile waliozuiliwa wamekwenda kulipa sasa kwa nini ikaitwa haji kwa sababu anasema Sheikh Uthaymeen e, anna al-umra hajj umra ni hija unaweza ukaita umra hija kwa nini kwa sababu ina jina jingine umra inaitwa al-hajj sughra e, al-hajj al-asghar alhaji alasfar yani hija ndogo kunawezekana mtu akasema ah mimi bwana naenda hija ndogo eh hija ndogo anaenda umra ah ungeniambia umra bwana kwa hiyo na umra inaweza ikaitwa hija alhaji alasfar ndio maana pale kwamba bwana mtume alitoka haja bimaana ya umra katika faida nyingine ni <clears throat> hilu humaru alwahsh wa annaha min as-sayd ni halali kumla pundamilia na ni moja katika kiwindwa pundamilia ni halali kwa mujibu wa hadithi hii na jingine ambalo ni yani fawaidu nyingi lakini hii ya mwisho anasema hilu saydul halali lilmuhrim ambao ndio main points ni halali kula kiwindwa alichowinda yule ambaye alokuwa hakuhirimia bimaana Abu Qatada yeye hakuhirimia kabisa yeye ndo alokwenda kupambana na yule punda milia mpaka akamkamata na akamchinja akachukua nyama ile akasema jamani huyu atuleni wakala lakini walokula washahirimia kwa hivyo ikiwa mtu hakuhirimia, anaweza akamuinda mnyama na akamletea huyu ambaye alokuwa amehirimia na akala, na ndiyo maana ya hadithi hii na ndiyo maana ya mlango huu, idha lam yakun limuhrim. Lakini ana condition ni hivi, itakapokuwa basi huyu mwenye kuhirimia huyu hakuna atharun fi saidihi tukisema atharun yani ile tuteje kwa Kiswahili yani hakuna jambo lolote ambalo lenye kuhusiana na kule kuindwa kwa mnyama yule mfano min isharatin kuashiria au talabin au ikawa huyu mwenye kuhirimia yesi hawezi kuhirimia afwan hawezi kuinda akamtafuta mtu ambaye hakuhirimia akamfanyia lobby ah bwana fanya kama unavyoweza bwana hemu na hamu ya kiwindo kula nyama ya paa hivi eh, sasa shahirimia kwa hiyo siwezi kwenda sasa eh, akamlogo sasa ikiwa hakuna hiyo sawa sawa lakini ikiwa kutakuwa kuna ile harufu ya huyu mwenye kuhirimia aliashiria ashiria au akam, akambembeleza au au akamwamrisha yule alokuwa hajahirimia, hapo itakuwa sio halali kumla. Nafikiri hii ndiyo main point ya mlango huu na hadithi hii. Hadithi zinazofuatia huku mbele zitakuja kutoa maelezo zaidi kuhusu mlango huu. Kwa leo tutasimamia hapa alhadithu alawwal, hadithi hii ya mwanzo katika mlango huu, inshallah biidhnillahi taala juma lijalo tutaendelea na alhadithu thani hadithi ya pili هذا hadha الله لي wa